Ono što žele vjernici će postići, oni koji molku svoju ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinju udjeljuju i koji stigna mjesta svoja čuvaju osim o žena svojih ili oni koji su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju i koji o, e, i koji povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu i koji molce svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici koji će džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio neizmjernim blagodatima. Posebno ga molim da nam čuva blagodat vjere u srcima našim. Molim ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koji približava džennetu i da nas sačuva iz milosti njegove vatre i svakoga djela koji približava vatri. Molim ga da naš dolazak ovdje bude u skladu sa onim hadisom Rasulullaha ko krene na put na kojem traži znanje zaista mu Allah tim putem olakša put do dženeta. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga uzvišenog Allaha i svjedočim da je Muhammed posljednji Boži poslanik. Molim gospodara da nas ove riječi ujedinjuju u vremenu kada mnoge stvari muslimane i muslimanke razjedinjuju. Da molim Allaha da živimo dostojno ove rečence i da preselimo ako Bog da sa ovim riječima njemu aminja. Draga braće i poštovane sestre i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i dalje nas je Allah počastio da ustrajemo u dobru i nijedno djelo nije malo zaista nijedno djelo nije malo ako ga Allah dragi primi ajet koje nam je naš sultan proučio su vrlo upečatljivi volio bi da, da se osvrnem samo na jedan na jedan od tih ajeta naravno sura je, sura je vjernici i vjernice i počinje kad aflahal mu'minun zaista su uspjeli samo vjernici i vjernice i prva osobina draga braćo i sestre koja se spominje za vjernika i vjernicu jeste nešto gdje smo apsolutno u intimi sa stvrteljem i ne znamo onaj kad vas neko gleda sa strane ne zna da li to imate ili nemate kaže gospodar alladine fi salatihim oni koji su u svojim namazima skrušeni Pa ste prva osobina osobe koja će uspjeti na ovome svijetu i biti spašena na budućem svijetu je nešto što je tajna između tebe i gospodara. Ama baš niko. Ne zna Melek je ti bio skrušen. On upiše šta si ti uradio. Jer je skrušenost osjećaj krajnje poniznosti pred gospodarom kad stojiš na namazu. I zbog toga imam šafija znao govoriti da znam da mi je Allah dva rekiata primio da znam da mi je Allah dva rekata primio, niko ne bi sretniji bio od mene. A Allah prima samo od onih koji su skrušeni. I kada sljedeći put, evo, jacija je pred nama, staniš na namaz, sjet se riječi Hazreti Omera, radijallahu anhu. Sada ovih dana se puno razgovara o Hazreti Omeru. Ne znam još što ljudi gledaju seriju, još što čitaju knjige. Nećemo o tome sud. Hajde, hvala dragom Bogu, pa i ako to gledaju, dobre. Hazreti Omer je rekao jednu rečenicu koja nikoga, nijednog vjernika i vjernicu ne može ostaviti ravnodušnim. Kaže Hazreti Omer, ima ljudi koji 60 godina obavljaju namaz. Nijedan namaz nije propustio. 60 godina. A Allah mu nijedan nije primio. I zato jedna od glavnih osobina vjernika i vjernice jeste da stalno preispituje svoj status, svoj položaj. Ne kod ljudi, nego kod gospodara. Ako su ti njegova vrata otvorena, kad bi ti svi drugi zatvorili vrata, ti sprošu. Ako ti svi otvore vrata, gospodar ti zatvori. Onda si od onih koji su na oba svijeta propali. I zaista je upečatljivo što nam je sultan, evo, on je uvijek je njegov izbor, ja zaista ne znam šta će on proučiti. Da nas sve opomeni. Naravno, vidjeli ste u kasnim majetima oni koji čuvaju sva stidna mjesta, pitanje čednosti i čestitosti. Glavno pitanje, evo, u našem vremenu pitanje morala je glavno. Porodice se raspadaju ako nema povjerenja između supružnika, a ne može biti povjerenja između supružnika ako nema veze sa stvrteljem, odnosno mladići, djevojka i kada uđu u brak, čisti su i znaju i kad su ušli u brak, na, kojem su temelju ušli u brak. Vrlo, vrlo upečatljivi ajeti, ajeti koji je zaista trebamo imati uvijek na pameti moliti dragog gospodara da sa njima živim. Pogotovo ovo, moliti Allaha dragog jer od namaza, od namaza, evo klanjali smo akšan namaz, od namaza, zapamtite, imamo onoliko trenutaka koliko smo bili u namazu skrušeni. Naravno, sa nas je spala obaveza, hvala Bogu, obavu smo akšan. Ali nagradu za namaz imaš onoliko koliko si u namazu bio prisutan. Ja molim Allah da nas u tome pomogne. Da se sjetimo na samom početku Fatihom ili mi mama Buharići u hadijsku zbirku čitam ne daj Fatih. Amin. 25. <coughs> poglavlje Babu kejnunetil džunubi fil bejti iza te vodaje qabla jehtasil. Boravak osobe koja je u stanju u njegovoj ili njenoj kući kada se abdesti prije nego što se okupa. Hadesana Ebu Nuaim kala hadesena Hišam o Šeibanu an Jahja Ebi Salama kala. Prenio nam Ebu Nuaim od Hišama i Šeibana od Jahja od Ebu Saleme da je rekao Se el tu iše, Pitao sam Hazretja Išu radijallahu anha hanumu Resulullaha sallallahu alaihi sallam akane nasu sallallahu alaihi wasallam ne nabiju sallallahu alaihi wasallam jerkudu vahuva da li je Resulullah spavao u stanju džunupluka znači legao spavati nakon što je imao odnos bez da se okupa kalet nam Rekao, rekla je da znao je Resulullah leći bez da se okupa nam vojeta voda ali bi uzao abdest i subhanallah dvije stvari u ovom hadisu Hazreti Abdullah ibn Amr ibn dolazi kod Resulullaha nakon jedne od bitki gdje on bio vojskovođa. Pita Boži poslaniće, vidi da ga je Resulullah primio na lijep način. Kaže, sad ću ja dobiti jednu počast. Pitaću Resulullaha ko ti je najdraži čovjek. Kaže, eju nas habu ko ti je od ljudina? Kaže, ovaj Abdullah sad, Amr ibn očekuje, sad će reći, ti Amre, jer je uradio veliku stvar. Kaže Ebu Bekr, pa-, pardon, Aisha, Kaže, ko ti je najdraži od ljudi? Kaže Aisha. Kaže, nisam mislio na, na, žene, mislio sam na muškarce. Ko ti je najdraži Boži? Kaže Ebu Bekr. Kaže, a ko je nakon Ebu Bekr? Kaže Omer. I kaže, Hazreti Amr ibn Laz, toliko je ljudi Resulullah spomenuo da sam nakon 10., 15., 20. rekao ja sam 21. i neću ga ni pitat. Samom sebi je rekao. I ovdje, subhanallah, ovaj detalj ona osoba s kojom ćeš najviše vremena provesti u životu je tvoj bračni drug. Ako ti on uistinu nije drug i najbolji prijatelj, imaš problem. Pobrinite se da budete jedno drugom brati i sestra u odanosti stvoritelju prije nego što budete muž i žena. Jer muž i žena je ugovor bračni. A brat i sestra je odnos koji se ne mijenja. I kad se razvedete, ostajete brat i sestra. Po vjeri i po u pejgamberu. I zbog toga Zamisli samo kad doživljava muž svoju Hanumu kao da je njegova sestra u smislu onako kako bi volio da se prema njegovoj sestri odnosi i neko tako se odnosi prema njoj. I obrnuto, onako kako bi ona volila da njen brat ima lije brak, skladan brak, ne optereće pričama, rekla, kazala, vidi ovaj, vidi. Tako se treba ponašati. I ovdje, zašto ovo spominjem? Jer kaže Hazreti Abu Saleme, dolazi kod koga? Dolazi kod Hazretija Iši. I pita, pita onaj Hazretija Išu na koji način je Rasulullah živio taj dio njihove intime. I kazao sam vam da je veliki broj hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koje niko drugi ne prenosi upravo prenijela nam Hazreti, Hazrete Iša. Drugi detalj. Evo mi imamo priliku da se družimo sa riječima Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. I ovdje imamo također korake u, u i u identifikaciji s Božim poslanikom evo banalan primjer. Boži poslanik sallallahu alejhi kaže musliman je musliman je ona osoba od čijih ruku i jezika su sigurni drugi muslimani, Jel tako? To, je sada, to su sada riječi Božijeg poslanika. I prvo što želim, želim da čitavim svojim bićem upijem te riječi. Najprije da ih upijem. Da zapamtim da je Božiji poslanik rekao, ako si musliman, neko tvog jezika budu bezbjedni drugi ljudi. Čak u drugoj predaji hadisa se kaže men men nasu min lisani. Onaj od čijeg su jezika sigurni svi ljudi. Dobro, ali drugi korak da slijediš Resulullaha u njegovim postupcima. Jer je Resulullah u svojim postupcima bio najdalji od onoga koji bi kada nanio neku štetu ljudima. Koji bi kada, dakle razumijete, kada dođemo ovdje, kada slušaš na halki hadis, Čuo si da bi se Boži poslanik abdestio ako će leći džunup. Znači čuo si. Drugo, primijenio si. Ali znate što je u suštini najbitnije? Da u konačnici tvoje stanje bude ko stanje Resulullah sallallahu Ili da ličiš na Božijeg poslanika u tom stanju. I to je suština. I to stanje kada se desi, ono mora biti utemeljeno na znanju. Ti najprije moraš znati kako bi Božji poslanik postupao. Zatim moraš biti odani koji su spremni primijeniti ono što je Boži poslanik uradio. I treća stvar, mora znat da ako budeš naučio, subhanallah, naučiš, pa onda budeš primijenio. I onda nakon što primijeniš podigneš ruke, kažeš gospodaru slijedim sunet tvoga miljenika. Daj mi ono stanje koje mi treba. A to je stanje potpune predanosti gospodaru. Onda je ovo treći konačni cilj. Jer kada si naučio, kada si primijenio i kada si ušao u okrilje stanja Resulullah i zato ja nekada sabirem one hadise koje možda neki ljudi neće ovaj neće da namjerno izbjegavaju zašto jer puno govori. Malo je prilika kada se Resulullah sallallahu alejhi Malo je prilika. A ljutnja Božijeg poslanika nisu samo riječi, nije samo postupak, nego je stanje. Stanje vi znate da se Boži poslanik sallallahu alaihi naljutio i to neka nam bude i mjerilo braće i sestre. Nemojte da, nemojte da mi zamutimo ogledalo na kojem se svaki vjernik i vjernica trebaju ogledati. Mi se ogledavamo na sunnetu Božijeg poslanika. Dobri smo onoliko koliko ličimo na Božijeg poslanika. A slabi smo onoliko koliko smo od tog ogledala se udalili. Naljutio se Božiji poslanik sallallahu alaihi kada je žena preselila koja je hizmetla džamiju, čistila džamiju. I klanjali su joj dženazu, a nisu obavijestili Božijeg poslanika. Kaže Božji poslanik, gdje je ona? I ovo hoću da vam kažem, nije u džami, evo, alhamdulillah, ja svi u vas po licu, barem onaj mogu prepoznat, ako ne po imenu, pa po selam. Sad zamisli džamiju Božijeg poslanika gdje dolazi na stotine ljudi, na hiljade ljudi, na svaki namaz. Zamisli Božijeg poslanika, zamisli ne njegove riječi, ne njegova djela, nego zamisli koje je stanje vjerovjesnika, zato su oni najposebnija, najposebniji robovi kod gospodara. Zamisli njegovog stanja, pita gdje je ona žena što je izmetla džamiju. Desi se preseliti od baba, babu ti ne znaš. Jel tako? Preseliti komšija ti nemaš informaciju. Ti ja nemamo informaciju. Kaže Resulullah sallallahu gdje je ona žena što ih izmetla? Kažu Boži poslaniće, ona je umrla. Nismo joj klanjali dženazu i nismo željeli da tebe obavijestimo. Da te ne uznamiravamo tim. Kažu da je Boži poslanik tada na licu mu se vidjelo da se naljutio. I kaže, podigo je glas i rekao, zašto me niste obavijestili? Kao onaj ukor oca jednog prema Zašto to niste uradili? Zašto me niste? Izvodi ashabe iz džamije i odlazi na njen mezar i na mezarju je Resulullah klanja drugu dženazu. Tako ako nekada te desi se da ne klanjaš dženazu nekome i da znaš i kad se insan ukopa može se stati i klanjati tom insanu insanu dženazu jer je Boži poslanik sallallahu i to je ono ono što nas uči što nas uči hadisi Resulullah Sljedeće poglavlje također babu neumil džunu poglavlje san onoga ko je džunup. I ovo bih vas zamolio, zašto sam rekao stanja? Žale se ljudi mnogi zaista i dolaze, razgovaramo, imaju problem sa snovima. Imaju problem sa ovaj psihološki su opterećeni, spava 8, 9, 10 sati, a ne može da se odmori. I onda kaže, bogati kako možeš, kako stigneš, kako. Imaju ljudi problema danas. Zašto je ovo jedna od stvari koju treba čovjek imati na umu? Jeste kada slijedi stanje Božijeg poslanika sallallahu odnosno nastojiš se približiti tom stanju, onda ti gospodar dadne olakšanje u tim situacijama. San dosta odražava ono što radimo u toku dana. Ovdje ovo poglavlje san onoga koji je džunup kaže hadesena Kutejba kala hadesena Lejsa an na an Ibni Omer an Omer ibn al-Khattab sela Rasulallah kaže od Kutejbe, od Lejsa, od Nafija, od Ibn Omera sina Hazreti Omera, ena Omer ibn al-Khattab sa'ala Rasulallah, da je Hazreti Omer pitao Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve e jerkudu ahaduna wa huwa junub. Gledajte, subhanallah, vamo, tabin pita, Asha pita Hanumu Rasulullah, Hazreti Išu da li je spavao Boži poslanik Džunup kaže Hazreti Iša jeste ali bi uzeo abdest Ovde Hazreti Omer pita Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da li da legnem i subhanallah ovo posebno je bitno ovaj detalj mali kada sebe dovedeš u tu situaciju da pratiš što je Resulullah govorio, pa primjenjuješ ono što je Resulullah primjenjivao. Pobrini, subhanallah, Allah dadni da budeš u onome stanju u kojem bi volio da se sa gospodarom susretniš. Jer kad Hazreti Omer pita da li će jedan od nas leći, a džunup je, Zar ne kaže gospodar u Kur'anu Allahu yatawaffal anfuse hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah uzima dušu i onu dušu, kaže, koja nije umrla u svom snu, jer je san forma mrtvila tijel. Duša napusti tijel. I mnogo je ljudi koji presale, presale u stanju sna. I onda Hazreti Omer, i to je karakteristika Hazreti Omera, želi da bude u onom stanju u kojem bi, kada gledaš vjeru, čitavu vjeru, možeš u jednoj rečenici ovaj, šta da radi čovjek? Kaže, sve ono što ne bi volio, da Allaha sretniješ dok to činiš, nemoj činiti, to ti je sve ono što bi volio da u trenutku evo, preseljenja činiš i da s time sretniš Allaha čini. I odmah znaš, imaš mjeru. Sve ono što ti je drago da u svom životu radiš, da se sa time susrete sa gospodarom, to čini. Kaže, kala nam, kaže Resula, ovdje su riječi sada resula, vama je bio opis postupka. Hazret je išao, opisuje postupak resula ovdje kaže Resula, da, nam, iza te voda hadukum fel jerkud Kaže Boži poslanik, kada jedan od vas abdesti, neka spava slobodno, fel neka spava čak i ako je džunup. Ako je u stanju Zašto? Jer je abdestom se zaštitio. I uvijek imajte na umu hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata alayh. Hadis bilježi Muslim. Svaki rob svaki vjernik, svaka vjernica i svaki nevjernik i svaka nevjernica će biti proživljena u onom je stanju u kojem umre. I zbog toga, zbog toga se ovim e, sljedeće poglavlje je također o istoj temi babu džunubi je ta voda u sume je nam poglavlje džunub osoba nečista koja uzme abdest i zatim legne spavati hadesena Jahja ibn Bukeir قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة Prenio nam je Jahja ibn Bukeir od Lejsa, od Ubejdullaha ibn Abi Džafera, od Muhameda ibn Abdurrahmana, od Urve, od Hazretija Iše. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة E sad je ovo dodatno pojašnjenje. Kaže Hazretja Iša, kada bi vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam želio da spava, a džunup je, kaže, rasale farđahu, oprao bi svoje stidno mjesto. Dakle, sad imamo još jedan detalj koji učimo iz hadisa Rasulullah. Kada osoba hoće da legne, a u stanju treba abdestiti i šta još prije toga urad, oprati svoje spolno mjesto. Zašto? Jer je nečistoće Da se očisti od toga, abdesti i onda, i onda može spavati. E, dalje, hadis je također, ista, je tema, e, od Musa ibn Ismaila, od Žuveirije, od Nafija, od Abdullaha, kaže, istefta ne bije. tražio je Hazreti Omer od vjerovjesnika fetvu iz tefta, doslovno se kaže tražio fetvu. E je namu ahaduna vohu ođunub, da li da jedan od nas spava dok je džunub, kale nam i zata vodaje. Subhanallah, ovaj odnos između Resulullah sallallahu alaihi sallam i Hazreti Omera je onaj vrlo specifičan. Ja mislim da sam to spominjao, ali evo da podijelim sa vama još pošto smo evo puno puta Hazreti Omera spomenuli, on sad pita Rasulullah kaže Rasulullah ušao sam, Allah me uveo u džennet. Pa sam, kaže, stao pored jednoga dvorca. I kaže Rasulullah pitao sam čiji ovo dvorac. Vidio sam mladu djevojku na rijeci pored, pored dvorca i ona mi je rekla Omerov. Kaže, pa sam se sjetio Omere tvoje ljubomore. I nije htio ništa da je više pita. I kada je rekao to Rasulullah sallallahu alaihi Hazreti Omeru kaže, vidio sam dvorac koji Allah za tebe pripremio. I osobu koja tebe tamo čeka. I sjetio sam se tvoje ljubomore. Kažu da je Hazreti Omer tada zaplakao i rekao, zar da na tebe budem ljubomore? Subhanallah. Posljednji hadis je 290. od Abdullaha ibn Jusufa, od Malika, od Abdullaha ibn Dinara, od Abdullaha ibn Omera, opet od sina Hazreti Omera, kale, Zakera Omer ibn al-Khattab li Rasulillahi ennehu tusibuhu al-janabe. Spomenuo je Hazreti Omer Božijem poslaniku sallallahu alaihi wasallam da ga zade si džunupluk min al-lejl u noći. Znači, فقال له رسول الله pa mi je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao tawadda wagsil zakaraka thumma nam. Kaže uzmi abdest, operi svoje spolno mjesto i zatim možeš spavati. Name je spavati nem. Znači dozvoljeno je čovjeku da u tom stanju spava. Ovdje ovaj Posebno želim da naglasim da ovi edebi, pogotovo edebi čistoće, čuvaju čovjeka od upadanja u one probleme koje se nazivaju duhovnim, duhovnim problemima. Nečist svijet, džinski svijet je nečist. Zašto? Jer vi znate da se u hadisima potvrdilo da je Resulullah rekao da je obskrba džina u čemu? U čemu? U nečistima i u kostima. Tako da čovjek mora imati na umu da kad god se očisti i kad god se zaštiti abdestom, gusulom, jel, da je to prvi korak, prva, i ako možemo to nazvati malo ovim modernim jezikom, to je prevencija. Da ne dođe do toga da imaš problema. I kad je čovjek stalno, koliko može da bude sa abdestom, dakle u tom stanju, zaista bi čovjek, čovjek trebao. Ono što bih volio da večeras završimo, najopasnija stvari, najopasnija stvari da čovjek svojim ponašanjem gledajte odnos plementi ashaba oni pitaju Resulullaha o stvarima koji ih interesuju i Boži poslanik im pojašnjava jučer sam imao jedan vrlo težak razgovor i hoću sa vama da podijelim šta znači kada se na pogrešan način prema osobi postavi osoba jedna izgleda da je da preko telefona smo razgovara. kaže da je razlog što se ona konkretno udarila od vjere to što ju je jedan od ljudi koji su u džami istjeru iz harema džamije prije 10-15 godina. Sim, ono što, pazite, gledajte, kad učimo iz riječi Rasulullah, kad nastojimo se ponašati onako kako bi se Rasulullah, suština, suština je da postignemo stanje koje, koje evo u Kur'anu, kako Allah opisuje Rasulullah, la'allake bahi'un nefseke, kaže, zar ćeš ti, Muhammede, od muke svisnuti što neće da slijede uput? Može li čovjek koji uči o islamu, koji praktikuje islam i koji želi to stanje, to stanje Božijeg poslanika, da izgara da jedna osoba uđe u džamiju, da obavi namaz, da, da spozna stvortelja najprije, da zavoli miljenika Muhameda i sve pejgambere, zar može to osoba uraditi? I molim vas, ako učimo Najprije o učimo o Kur'anu, učimo njegovom mileniku i učimo o sunnetu i hadisima. Nemojmo, uvijek imaj na umu da će najtežu kaznu na sudnjem danu imati oni ljudi koji su druge ljude od gospodara udalje. Malo prije sam pročitao hadis, bilježi ga ima muslim, kaže da je jedan čovjek vidio drugog kako čini grije i rekao mu tebi Allah neće oprostiti. Tada gospodar kaže, ko si ti da se iznad mene dižiš? njemu sam oprostio, a tvoje grijehe, njegove grijehe na tebe je stavio. To je moje pravo. Ko si ti da se nadamnom dižiš? Imajmo to. Nemojte, draga braćo i sestre, nemojte. Mi moram, koliko god je malo ljudi. Čuo si neki hadis Rasulullah, čuo si neki od edeba Božijeg poslanika, sallallahu wasallam. Kako bi on legao u postelju? Čuo si da u određenim stanjima na koji način bi se Rasulullah Prenesi to. Prvo praktikuj, prenesi. Nek ljudi vide da ti živiš islam. I onda ćeš imat onda će tvoje riječi biti poput kiše koja pada na plodnu zemlju. Ako imaš situaciju da ti ne primjenjuješ. To je isto kao da kiša pada na kamen. Može se skupiti. Može se skupiti pa da neko i popije, jel da? Ali ne može ništa iz kamena nići. Moramo najprije u svojim životima imati ova mjerila. I zamolio bih vas da tu posebno budemo oprezni. Gledajte plemente ashabe kako pitaju. Pitajte, molim vas, draga braće i sestre, pitajte učeni. Družite se sa učenim. Nastojte, nastojte da svaki vaš, subhanallah, jedno od poglavlja u sahihu imama Buharije je poglavlje el ilmu tabla al qawli wal kaže imam Buharija to je princip islama kaže znanje prije riječi i dijela Nažalost, danas ima ljudi koji uopće ne poznaju, on je čitao neke stvari i odmah ti dane stav mišljenje, to bude razlog da nekom je bolan zatvoriš vrat. Imate mnogo ljekara, ali ako imate neko posebno oboljenje, jel da da imaš i specijalistu? Pa imaš i medicinsku školu, pa je neko medicinski tehničar. Pa imaš ljude koji su, subhanallah, imaju četiri razda osnovne škole. Svi mi imamo neki kapacitet. I moramo, poslanik sallallahu alaihi nas uči, Uradi svoje. Uradi Pokaži prvo svojim primjerom da živiš vjeru. A onda ako imaš situaciju da te neko pita, situaciju gdje će neko kroz tebe gledati vjeru. To je najljepša stvar. Jer je Boži poslanik sallallahu alejhi ve rekao da Allah dragi, da uzvišeni Bog preko tebe jednu osobu uputi. To ti je bolji nego nego humurun ni'am, kaže brojno blago ono što su smatrali Arapi velikim bogatstvom, kaže bolje ti je da Allah jednog čovjeka preko tebi uputi. Danas sam zanimljivu anegdotu, ona je čuo, kaže jedna je kršćanka primila islam, kaže zbog četverogodišnjeg djeteta. Kaže kako? Kaže dolazila je u kuću kod jedne muslimanske porodice, ona zaista živi islam u punini. Klanjaju, ne znam, bismila prije jela, alhamdulillah. I kaže ona kako se družila sa njim malo, malo, s tim djetetom, malo, malo djete kaže, a kad će ti, kaže, klanjati? Kaže, sjednu za sofru, ta kršćanka kaže, hajde reci puna bismila. I kaže, malo, pa, malo, znaš šta, iznenadi ljude kad vidiš da, da porodca to živi u punini. Znači, nikoga on ne obmanjuju. I kaže, Allah vam drago, to dijete od četiri godine je veći daje nego mi. Zašto? Jer nije tim dijete bilo, kaže, hajde reci bismila. I završila silom reci alhamdulillah. Jer zaista dijete je na tome je poniklo. I moramo zaista dovoditi sebe u te situacije, u ta društva, u taj ambijent. Čuvajte se lošeg društva. I sve oscilacije u životu koje imamo. Znači ide dobro. Hvala dragom Allah, osjetiš iman se povećava. Odjednom osjetiš da se smanji. Pitaj se ko je oko tebi. Kad sa dobrim društvom, onako ako nije s tobom uči dovu za tebe. Ako je s tobom, gleda da te uputi na dobro, da ti njega posavjetuješ, da to je, to je, to je ono što nas vjera uči. Čuvajmo se. Čuvajmo se neznanja. Neznanje je vrlo opasno i molimo Allaha da nikada mi ne budemo oni ljudi koji će bilo kome zatvoriti vrata. Pogotovo vrata primjene i praktikovanja vjere. Da nas Allah dragi u tome pomogne. Amin. Euzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim, počasti nas žennetom i svakim djelom koji približava ženet. Gospodar naš, sačuvaj nas vatre i svakoga djela koji približava vatre. Gospodaru, milost Tvoju molimo, pa nas ne prepušti same sebi ni nikoliko treptaj oka. Gospodar, odričemo se svoje snage, svoje moći, svoga znanja i prepuštamo se Tvoje snazi, Tvoje moći, Gospodaru i Tvome znanju. Gospodar, počast nas da primjenjujemo ono čemu nas je poučio Tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, naš, počast nas da ostvarujemo stanja kojima nas je On vodio. Gospodar, najvećim timenom molimo da ustrajemo u svakom dobru kojeg činimo. Gospodar naš izvadi iz naših srca zlobu, neka prema bilo kome nemamo nikakve zlobe, Gospod. Molimo te najvećim imenom Tvojim da nas učiniš od onih koji vole jedni drugi iskreno radi tebe. počas nas da budemo u Tvome hladu na dan kada drugoga hlada neće biti. Gospodar, očisti naše društvo od svakoga nemorala. Gospodar, pomozi da naše društvo bude sigurno. Gospodaru, primi dovema zluma da ovo društvo se popravi gospodaru na najbolji mogući način. vrati omladnu islamu i počast nas da mi u tom imamo nagradu gospodaru. Smiluj se nama roditeljima, našima braći i sestrama prisutnim i odsutnim. Molimo te najvećim imenom tvojim. Zaštiti nas na dan proživljenja i proživ nas u društvu svoga miljenika Muhammeda. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.